cerpi puran aquon el malpura aero. Svisai esploristoi disvolvis reton, kiu povas cerpi aquon el nebulo, kai kiu sam tempe povas forigi damagiaen substanzoin de la medio. Per la technologio, povus esti collectata trinc aquo el la aero, ancau en regionoi, cun forta malpurezzo de la aero. Te amo de la Confederazia Tecnica Altlerneo en Zuricho presentis la novan reton en faca periodaggio. Tiel nomatai nebul captiloi estas principe nenio nova. En Peruo, Bolivio, Cilio, Marocco, cae en Omano ili jam estas usatai, scribis la altlerneio. Ili funkcias lau simpla principo. Dens masai retoi estas verticale pendigitai. Se la vento blovas tra ili, la etai gutoi de la nebulo captigias en la reto. Lau la tempo, la gutetoi crescas, gis ili atingas tiom da peso, che la gravito tiras ilin malsupren. Tie la aquo estas collectata en canaletto. Gis plurai centoi da litroi da aquo tiel estas cerpeblai en unu tago per nebul collectilo en grandezzo de nur mal multai quadratai metroi. La problemo ce tio estas che malpuraggio particloi captigas cune con la aquo. En multai urbegoi de la mondo, la aero estas tiom malpuriginta che la aquo cerpita el la nebulo ne estas suffice pura por esti tractado usata kiel trinc aquo au por cuiri scribas la altlerneo. La esploristoi disvolvis pro tio spezon de metala reto, ciu samtempe collectas, cae sen damagigas la toxain aer particloin. Tiu cele ili tavolisis la reton per polimeroi cae titan oxido la polimero i prisorgas bonan altenigion de la aquo en la reto. La titan oxido efficas qui chemia catalisilo. Gi disigas en la gutetoi multa in organica in damaggio substanza in moleculoin, exemple diselain gutetoin, au la hormon activan chemiajon bisphenolo A, cae tiel sen damagigas ilin. La disiga funccio de la titan oxido activigas per sun lumo. Laula esploristoi devas alveni ultraviola lumo de la suno por regenerado de la materialo. Effecto cun la nomo fotocatalisa memoro prisorgas che por la titan oxido sufficias duon horo da sun lumo, porche la reto restu activa dum dudec quar horoi. Estonte, la faculoi desiras, exemple, recerpi aquon, el malvarmigai turoi de atom centraloi.